Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelva a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. ese cuerpito que tú tienes, trae baño chiquitito, te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flor le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda. quita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago hermano mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero Mami, sacudete la arena. Con ese y me duele que se ajena. Se puso una de mi cadena. Nunca le baja siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, en el bote se montó. Lo cacha y tució. Cuando es que se lo paso, me pegué, lo menió. Nunca me dijo que no, se dició. Eso que ni se forzó. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Con tres hermanos bien borracha, todos saben que su vida es extrema. suba la temperatura. Hace calor, hace calor. Por tu cuerpo baja tu sudor. Toma agua y lo pasa con ron. Sin es bikini, ropa interior. Cuando la vi, yo le dije cómo fue. Abajo el yate y fue que la pillé. Está loca y de todo prueba. Y ese cuerpito que tú tienes, trae baño chiquitito, te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un traje de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dice que Colores azul.